never find as long as you live someone who loves ah. you Mm-hmm. take the end of all time. Čakajte! Ah! Umaknite se! Otrok prihaja! Otrok prihaja! Čuj, pazi! Dobijamo dojenčka! Modri alarm, modri alarm! Alpa roza! Čemu punčka? Rojevamo, rojevamo! Prihajamo! Oh! snu. Oh, ja, res, uh, wow. oh, kako si prestrašil očka. Oče je naril, oče je padel in začel bom, bom, bom, bom. Bučmo noči. Ja. <laughs> Žal mi je, lažni alarm, samo brcov je. Prcno bi jaz tebe. To se je zgodil že tretjič ta teden. No, prav, nič ne bo, kar da mal, kar da mal. O, kaj bo tudi k vam prišla štorklena obiška? A, jaz pa nisem noseča. Av, to je pa škoda, bila bi super mami. Av. Mani, vem, da komaj čakaš, jaz tudi. Ah, ampak zdaj že kar malo pretiravaš. Že prav, že prav. Ha, fun. Vse bolj govoriš kot Diego. Ej, čak mal, kje pa je Diego? ti mi gori, baby, ja gori mi. Ulej <laughs> tole, po prstih skakam, po prstih. Žri moj prah, mačkon. A že? Mm, a lahko pogledam. Čakaj, ne straši otroka. Otroku ne bo nič, bolj me skrbi za histeričnega očka. A, a, a. Počakaj še mal. Vala, igrišče za malčka. Kra, krasno je. Oh, mani. Sam sem ga naredil, to smo mi. Zakaj pa jaz nisem gor? Lahko si pa na tem. Pa še zdraven tank! Sicer ni še čisto končano, tu in tam še ni vse v redu. Ne morem verjeti, naravo hočeš narediti varno. Pa to, da delam, pa kaj je gnoma? Se vidiš, da ne. Glej, ne moreš spremeniti sveta, v katerem bo živel. Svet je pač tak. Ja, kaj da ne, vse sem največja žival. No, prav veliki Ata, me zanima, kaj boš počel, ko bo najstnik. pridi si in ničesar se ne dotikaj. To je za otroke. Si ti otrok? Dej raž bo tih. Diego, tukaj si, nisi videl igrišča. O, ja, ja, ga bom pogledal kasneje. Uredo, vidva. Veš kaj, Diego se mi zdi nekam zaskrbljen. Ne, gotovo mu ni nič. Pogovori se z njim. Moški se ne pogovarjamo z moškimi o moških težavah, samo uramo se ruknemo, pa je. To je pa trapasto. Za punco. Nam pa pomaga bolj kot vsak psihiater. No, prav, no, prav, vse že grem. Hej! Au! Ja, kaj ti pa je? Kaj pa vem? Poslušaj, Eli misli, <laughs> da te nekaj teži. Mi rekel sem. A, veš kaj, v resnici sem razmišljal, da bom kmalo moral oditi kam, kam drugam. No prav, rekel ji bom, da je vse fajn, da je vse kul. Cool. Mani, sam sebi lažem, šibak postajam. Za varuško nisem ravno iz pravega testa. Pa kaj brat povedal? postal boš oče, krasno. Želim ti vso srečo, ampak, ampak to je tvoja pot, ne moja. A ti bo moj otrok šel na živce? Ne, ne, ne, ne, ne nisi na robe, si razumel. Ne, krpet, išči si nove postelovščine, gospod postelovski fant. Ne se ukvarjati z mojim dolgočasnim družinskim življenjem. A ni Eli tista, ki ima težave s hormoni, kaj? Mani, čakaj, zakaj kar greš? No. Zato moški ne govorimo z moškimi. Zakaj? Kaj pa je? Diego odhaja. Wow, wow, wow. Od sreče bi morali skakati, od ročiška dobimo. Ja, oj, sit, ona dva, ne mi dva. Že ampak ekipa smo, družina. Lej, vse je drugače. Drugi so mu pomembnejši kot mi dva. Sprijazni se. Bilo je prima, ampak zdaj je treba iti naprej. No? Torej, so samo ti in jaz. Ne, sit, niso več ti in jaz. Greš na treški, ne diš nama? Samo treški? Samo edi? Adijo, stari. Dobro, kar mirno, kar mirno. Hitro si najdem družbe. Zbral bom kiredo. Točno tako. Johnny Macaroni in posnikomica. Hej, mis amigos, kje paša? Torej, keden si pa še z mirom. Agdokie? Gdorkol? Hello? Marta, vem, kako je že ostane slišo sam. Nobeni skrbi, ostali boste z mano. Hm. tukaj, ti pa na bratla popazi, mamice bo takoj nazaj. Mama gre še vsak! Ante. Kaj še mama naročil prej? Ha ha ha! uredno jajče, gnilo jajče, zaradi tebe bi me skoraj kap. Oprosti, dragec, samo tako zelo te imam rad. No, tale je tvoj stric mani in teta jeli. Živijo! Živijo! Naj vam predstavim lukšec, belči in jajko. Si, karkoli že počneš, ga pošteno biksaš. Slišali te bodo. Niso tvoji otroci, si, vrni jih. Ti nisi za starša. Kako ne? Prvi znak, da nisi, ukradu si jajca. Drugi znak, da nisi, enega si skoraj na oko povabo. Si, verjetno je kdo zaskrbljeno išče. Jo, v ledu so jih pustili. In brez mene bi bili, jajčo let. Ah. Uf. Si, se veš, da te razumem. Se boš tudi ti enkrat tata. Srečo v še eno mamo, ki, ki ni zahtevna, ki nima kam iti a pa noč ne voha. Kar hoče manj povedati je. No, razumem, jih že ne sem. Zame bo dosti bolje, če ostanem sam, brez družbe. Obil se bom v samoto, sredi ledu, zavedno. Samoten samotar solo. To bo preveč solo. Točen ko! Sit, čakaj! Ne, ne, vse je v redu, pusti ga. Preveč je len, da bi se tega lotil. Zakaj naj vas vrnem? Rad vas imam, odgovoren sem, ljubeč, pa skrben. Kaj pravite? Mm, lepo, da se strinjate. Ne jokat, ne jokat, našel bom že točišče. Okay. Okay. Zdaj se še obrišemo. Kaj pa vem, no, starševstvo je naporno. Mogoče res ni zame. Jedź mami. Yeah, mami! Tutaj są! No tak oczyści obrazki. gana nē, nē! Au! Ei, neatgrīžt! Ah, uh-uh. ah! O, o, sorči, sorči! Nē, es abāc, es sev riedu. Nē, jokat! Tad zakaj se jokate? A se lačni? Mogoče se lačni? Vim točno, kje je hrana. Spi, spi, ti zobna divja žival. Jaz sem tvoj mladiček in vleča bom Jedno mi da si kravica! Mm-hmm. Žal mi je, ampak ne smete noter. Samo za otroke je. Čakaj mal, si ste otroci? Sam da ne boste kaj razbil! Lenivci je rekel, da gremo lahko na igrišče! Ne, stojte! Ni odprto za vse! Ah! Oj, oj, oj, oj, ne se dotikati! 什么了？Vsi strokovnjaki pravijo, da je otrok je, kar mu paše. A so moji gležni zatečeni? Gležni? A imamo gležne? Igorček, je kaj pa ti tle? O ne. Dobro, dajmo, izpljuni ga. Če ga ne boš tako izpljunil, vas bom takoj odpeljal domov takoj. Ena, dva, ne čakaj do štiri. Pa je zunaj, kar pokal zdravja. To ni mali Johnny. Je pa boljši kot nič. Oh, Franska! Ah! Daj no, izbljuvaj ga. Oh, hej, hej, mami. Moj Johnny. Pa pazi, da. No. O, to mi je pa res žal. Klej to, totalka. Ne po najni krivdi. Pozabljajo na naju, brat. Torej, glavno je, da se jim ni nič zgodil. Razen temu. In, in še unim trem. In še njej. Sem ti rekel, da ne si jajce nazaj, ti pa ne. Zdaj pa le kaj imaš. No ja, priznam, da imam rahle težave z vzgojo. Žretje mladičev ni rahla težava. Pa še jih je splnul. Ja, super. Ja, demo nagrado. Vse si jo zasluži niso našega ledalist. Ni važno, kaj so in kje si jih našel. Vrni jih. Mani, svojih otrok še ne bom znebil. Potres! O, ne se bat, ne se bat, mami taj tle. A potresor ju vi? Uh! vem, je to le en je za fosil. Sin! Hitro, hitro, hitro, hitro, krnot, krnot, krnot! ja pa ja, vrnih bombar! Poglej, otrok ne dam! In dobila jih boš samo preko mojega trupla! A nimaš pametnega dela, Lea? Sit je padel dol. Ja, mrtev, res škoda. Pogrešil ga bom. O, ne, ne, ne, ne, ne. počasi. Škaj, Eli, zdaj pa to postaje nevaren. Ti, treski, ne di nazaj v gnezdo. Ja, posež pa zbudo. Eli, videla si jo, tako zdaj nazaj. Govor z rilcem. No, servus. Ko rešim sida, ga bom ubil. Najprej dame, najprej lepotci. Vsak daj trpi. Kaj trpi? Oh! <laughs> eh, ah! naj ti bo, če boš imela popadke, pa čeprav lažne, jim moraš povedati in greva takoj nazaj gor. V redu. O, šifro rabiva. Ja, nekaj, kar bo pomenilo, začelo se je. Hmm, recimo. Reda? Ne, predolgo. Rabiva nekaj kratkega in udarnega, kot je brezkve. Brezkve. Vse so fajn, sladke so, krogle, kosmate, čist kukati. A okrogla sam. A, je super. Okruglo je maksi. Drž se me. znanje enako kot meni? Pod nami je obstajal čisto svoj svet, pa nismo vedeli za njega. Poznam se. Nisem si da klas pa mislil. O, oh, kako plemenito! Jo, zdaj res ni čas za to. Zdaj moramo združiti moči. Oh. Stari, ti si carski! Takega brata sem si želel! Jaz tudi! Ne igri z nami! posebnega. Odkud ste tukaj? Prijatelj se odgoru, zel sem dol. Torej, mrtev je. Tak je naš svet. Zdaj pa spokite. Adijo? Brez sida ne gremo. Eli, čakaj, mogoče ima pa ta zmešani samotar prav. Mani, če smo že tu, ga bomo našli. Vidim sledi. Gremo. Wow! Če boste šli tja, boste šli s prijateljem. Ja, ja. Kako to veš, o ti modra podlasica? Mm, ja, mm. Z dinozavrko so otročiči trije in zraven se en čuden zmazek vije. Ja, ta zmazek, ki se vije, je naš pariatu. Iz teh sledi si to razbral? Ne, niti ne malo prej so šli tukaj mimo. Šli so do lavinih slapov. Tam skrbijo za mladiče. Da prideš, te pot zapelje skozi džunglo boleči. Preko brezna pogube. Do ploščani. Wow. Wow. No, prav, pa velika sreča na žalostni poti v norost. A bomo mi šli? Wow, wow, wow, wow, wow. Wow, Kaj to, mi, mi, mi, misliš, da si na potočki z jalki? In tudi nisi na divjih babah, majster. Kaj boš naredil s tema dvema pipcema, ko vas bo jela divja zver? Jaz ga kličem, Rudi. A super, super. Bal sem se že, da ima kakšno bolj grozljivo ime kot Tinček ali pa Lois. Čakaj, hočeš reči, da je večji kot mama dinozavrka? Aj. Aj. Ajaj, zaradi njega sem dobil tole. Wow, tole prevezo ti je dal. A res? To je tako carsko. Ja, mogoče jih ima pa še za najo. <laughs> Tak je pa naš svet. Opustite up, vi ki vstopate? Ja, se štekamo, groza in strah. Sliši se že kot džungla bolečine. Čakaj malo. Zakaj? Kaj je? Briskve? Kaj? Ne, samo čuden občutek imam. Lačen si, cukr ti je padel. U, tam je sadaš! Ne, mami! raje ga pusti kar pri miru. V teh krajih nisi ravno doma. Ja, a zdaj me pa ene hruške strah ali kaj. Tega si pa nisi mislil, kaj? Da boš vedel, zato si ti kriv. Ja? Nekaj je že red, buča! Zdaj pa dost, izruvala mir. Kar daj, pa se ne bo nikoli več odprla. Kaj? No, prav, mamca, sedaj ti ni treba skakati v luft. Rešil jo bom, preden jo bo prebavila. Prebavila! V treh minutah bodo samo še gosti. No, baj so jih dan pet, no. Nisem bajsto! Nekaj me ščemi. Jaz te čisto če šlatam, če misliš mene. Pa ne na tak način. Zdaj pa tudi mene ščemi. Pomagaj! Pomagaj! stejbo na stopu. stop Back Kdo je pa iskaj? Ah! Oh! Huh. Oh, rastlinsko kozlanje, carsko. A boš kaj rekel? Dobro, da si pomagal. Bak, ne boš pomagal najti ta naš zmazek? Vse ga sploh ne rabimo! Ja, pa ga. Hmm. No, prav, naj vam bo. Imam pravila. Prvo pravilo, tu ukazuje le bak. Drugo pravilo, hodi po sredi steze, ja? Imbravi lotri! Tisk prdi, naj pač hodi na konci. No, gremo, hop, hop. Vsi bi morali k psihiatru. To je četrto pravilo. Zdaj pa poiščemo prijatelja. thank you prosim, nehaj zibati, ker bom drugo. Vidite, spustila nas je. boš dala ta malim šlap zgled. Ena nič za me. Ampak igra se zapleta. Bi ta zver lahko našla sida? Al, a, kar je še huj? Nas? Rudi? A se šališ? Ne izprosim je, vse mu je jasno, vse vidi, požre. Se pravi, ja. Eh. Hej, dol z moje trave, gremo, alo. Spoznal sem ga, ko je bil še gosenca. Ja, no, zdaj se je pa izdal. Ti torej tu živiš, kakor veš in znaš brez družbe, brez odgovornosti. Točno, neverjetno je. Brez vseh bremen, brez ovir, samski tip ne bi mogel lepše živeti. Slišal, to bi bil plat za me. Halo? Ja, ne, ne, ne, ne, ne moram zdaj govoriti. Ja, no, mrtvega lenivca iščemo. <laughs> ne, se oni sledijo meni. Jasno, še bolj so nori. <laughs> o, o, o, ne, veš kaj, zdaj le vstopamo v brezno pogubo. Ja, se jaz tudi tebe. Ja, ja, ja, ja. Zdravo. Pridite. Tako boš ti čez tri tedne. No, zakaj mu pa rečete brezno pogube? No, bil je smrdljiva špranja, ampak to ime je vse spravilo v smeh. Špranja pogube. Madam? Wow, tja pa že ne gre. Pap, pap, pap, pap. Prvo pravilo. Uf, uh, uf, uh, uf, uh. ah! Dejmo, mamut! Moral bi imeti dober spomin. Ukazuje samo bak. Glej naprej, mirno stoj in uh, eh, se res. En sam vdih strupenih hlapov, pa boš mrtva. Strupenih kaj? Običajen dan v paradižu. Čaki! Že rodimo! Eli, si cela? Zdajmo, kar vsi skupaj noter, vse bo fajn. Brez panike, samo uh, eh, mehne tehnične težave. Zadržujte dih, pobje. Poskusil sem, pa ni šlo. Dihne. Jaz to tudi hujem. Nisva mrtva. Kakšen glas imaš to? Jaz? Kakšen je šele tvoj? Ja! <laughs> ok, Deva, in en in dve. Christmas, Christmas time is eh, here. Ampak to zvišamo! Ta zrak ni zroben. Kada bi bil? Počet! Dajte mir, vsi skupaj! Dajte mir, vsi skupaj! <laughs> Pravilo številka ena! <laughs> Ja, kako pa je, sam smejejo se. Tudi tile so se! <gasps> Nehajte! Ve, veste, kaj smešen? Rešu, rešujemo sina! Zdaj, zdaj bomo pa vsi umorali! Si, da sploh ne maram. Kdo ga pa, če je pa kreten? Hvala, da si me zvlekel tole. Take zabave pa še ne. Hvala tebi, ki si nas vse zapustil. To je bila odlična poteza. Buci, buci, buci. Nehaj! A ne štekate? Smrt nas čaka! Ja! Vedno moramo se same. Časi, se bolj! točen, kaj vse si slišala? Kar vse je od Adoža. Prav, fajn. Lulaš name? Ja, plin je kriv za to. No, uh, pejmo naprej. A nismo neki pozabili. Pridi, rudi, rudi, rudi. <laughs> Osamljen sem. Zveža vas, manja, manja. Oh, no, oh. Huh, kaj, ne boste jedli zelenjave? Ne bi bili radi veliki, močni dinosaurusi? Ne, uh -uh. vzgajam jih v vegetarijance. To je za vse bolj zdravo. Poglej mene, imam si očo mladost nadlako. Oprosti, ne bodi neštramna, ko govorim. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, to ni za nas, malti. Čist preveč je pirnat in mešnat. In miga! Joj, ne, ne, ne, ne, ne jemo živih živali in pika! v nebo, leti v svobodo. Leti, tiček, ki ne leti. Uh, moj kič. Hej, kam pa zdaj greš? A tako ti rešuješ države, zato si pa samska. Oh, daj, no, a se prej nismo ti še nič naučili? Jaz si govorim o zelenjavi, ti pa... Rrr. Jaz bi se rad pogovoril, ti pa gre. To ni komunikacija. Vidiš, to je tvoj odgovor na vse. Zakaj je pa zdaj tebe strah? Si največja na planetu! Nisi? Odpisani so, že po dnevi je nevarno. Po noči je še hujša varianta. Ja, pa še norec jih vodi. Kva? Misliš, bak, on je zmešan. Ne, pa nisem, totalno odbit. Noge mu smrdi. Tiho glava. Ti bo ti. O, ti mali knus. Haha, mam ga. Haha svojo tega, nogo tega. se tepe. Zdaj gremo naprej. No. Kaj? Da ne zbrudi vse z mikastu, pozab tola. Glavca ima prav, dosti je bilo sesalci, riti na tla. No, kdo je lačen? Jaz sem. Ti ne rabiš več kalorij. Bil sem tam, ujet brez izhoda, upasti na samem robu večne pogube gledal v šarnico premočne pošasti sem. sem se počutil, ko sem bil na robu pekla. Sekundo, preden me je Rudi podobnil, sem se prijel za tisto gnusno, roza, mesnato zadevo v grlu. Držal sem se kot klop, se zazibal nazaj, naprej, nazaj, naprej, nazaj, naprej, nazaj, naprej, nazaj. Naprej, nazaj. sem res izgubil oko, a pridobil sem to. Rudi v zob, šment. Kot pravi star rek, oko za zob, bradico za ličke, pa zadnico za. To je sicer star rek, ampak eh, v resnici nekaj prida. Ti si super podlasca, ultra podlasca, kot tudi prasca. Bačk, pa, pač, pa, pa, digi, ba, bum, bum, bum, bum. Hm. Se veš, itak. A naj vam zdaj povem, kako sem z navadno školko tiranozaura spremenil v tirano Marijanco. Ja, gospodar. Wow, wow, wow. Za en večer je dovolj pravljic. Pridijeli, počivati moraš. <laughs> Duša zabave. Prav, vidva nič ne skrbita. Grem na stražo? Ne skrbi, bak, midva bova. V mraku, kar roživiva. Ja, noč je najin čas. no çıkarudi. Şaki şaki kapayız. Sladki sanje, otroci! Jutri nas čaka delo, nabiranje, lovljenje. Misli na frende, ki so že pozabili na me. Uh. Hm. Hm. Oh, si pa softi, se veš. Мами? Треск! Иди! Мани? je s tabo? Si v redu? Eh, žal mi je. Vse bi dal, da bi bila na varnem. Zvlekel sem te pa v največjo nevarnost. Hej, se nisi ti kriv. Nisva imela izbire. Moramo najti sida. Sej, ampak če bi mu bil boljši prijatelj, ne bi bili tu. Boljši prijatelj? A me vlečeš za brke? Tvegaš sebe, samico in otroka, da bi rešil tega norca? Nisi kaj pride mož in oče, ampak prijatu pa si. Hej! Oh! ustavimo se takoj. Nekaj voha. Hmm, kot gnila jastrebova čreva, ki jih je potem še en dihur poscal. To je sit. Cesavci, našli smo kraj zločina. Ja, en kos zlata, kos mesa, pa še. A, joj, brokoli. Prmej Dunaj, daj brodko. Zver napade sida. Sid se brani z brokolijem in zver obleži. Kapr norcah. Si ti zmešan, si ti nasilen, pa še nerodnje. Ja, in kje je dinozaver? Ok, ok, imate prav. <clears throat> Pol pa tako. Sid je brokoli. Dinozaver poje sida. Potem pohod brokoli in ta obleži. Kukar pr norcah. Bak, kdaj mi povej, kdaj si ti znoru? Hmm tri mesece bo. Zjutraj sem se zbudil, poročen z ananasom. Grdo ananasko. Ah, ampak sem jo ljubil. Uh, bak, tukaj si spregledal eno drobno sled. Sej, sej mogoče imaš prav, ampak ne za dolgo. Rudi se bliža. Wow. Ajaj, poploščadi, wow. No, kar je ostalo od njih. proti slabovom! Kaj je ta zvokno? To je veter, ja. In zdaj govori prav nam. K kaj pa pravi? Ne vem, no, težka je veterščina. Oh, Zacznie no, šiš, ste hitri, kot strele. Vse ni tako slabo, le le le. Krasen vreme, dobri sosedje. Kdo je sosed? Rudi. Rudi? Kakšen dinozaver pa je to? To je sit! Pohititi bo treba! Meni, ananas! Ananas? Se ga ne poje! Jagode, grenilke, nektarine! Naroča sadni koktejl. Daj no, kaj že? Da... Breskve! Breskve? Breskve! Dureček, pa bo ne še zdaj! To bo hudo. Zdaj, otrok prihaja! A ste slišala? Ker včasih si slišal prav, ampak zdaj pa sem... Ampak komaj stiskaš! Nekaj kdo klopne! Av! Pa maš! O, tam bodi, že gremo! Čakajte, zdaj pa tako. Buksla z mano. Mani, tukaj bodi, dokler ne pridemo nazaj. Kaj? Ne bom ostal sam. Kaj pa pravilo dve? Eli ni na stezi. Pravilo pet pravi, da ignoriraj drugo, če gre za kakšno žensko ali pa sladko muco. Pa si si sprot z mislim vsako pravilo. Že, ampak, ampak, moram jo... Mani, ne boj se. Čuvam ti hrbet ti boš govoril. No, prav gremo. Pazi na najno sestro, mačo, ne grozim. Kaj pomeni to, čuvam ti hrbet? Zakaj ga raje ne čuvaš spredaj? Tam so vsi važni deli, a ne? Greva hitro. Uf, uh, ok, dobro, dobro je. Redu, očka že gre. Uf, uh, moram priznati, ljubček. Ти знаєш, брат, трену так. svoja, na težava, svoja, na smrt. Uh, lahko ponoviš vprašanje? Pa, dejmo! Jaz jo bom branil, ti rajši njih ustavil. Ampak, manj, če pridejo do nje, bo štala, moraš mi zaupati. No, prav, pa teva. gori, baby, gori mi, po prsti skakam, po prsti, po prsti. Oprosti, ko pitljaček, tukaj rojevamo. Oh, ja, sorry. Kako kaj? Kako kaj? Se ti sploh sanja, kaj pomeni roditi? No, v bistvu ne, ampak se prihaja mati. Ah, Tigo, strah me je, a mi daš šapo. Ja, uh, jasno sem stisnil zobe. Ah! Samo popadek je. Ne, ne. Ah! Hm? dobro ti gre. Popasi ti kaj, samo minutko. Sam dihaj! Diego! Ja, prosim, mirno in popasi! Sklap, strelimo! Abrazni Clevo! Hogan! vista! Bejmo poleniuca! Zabitek! Panama! Mayday! Mayday! Zgubljamo višino! Vajeti! Zjedu riba! Kochają być na lowiska. Pomoc! Nesit, jestem! Inias! Inias! A dzisiaj nabieram reasonable, Sakchas. kasneje. Morala bi ji dati ime Eli. Mala Eli. Poznam še boljšega, Breskvica. Breskvica? Zakaj ne? Sladka je in obla in vsako smata. Breskvica. To je lepo. Vidim te korenjak. Ne, no, velociraptor mi je skoraj staknil oko, ampak dobro, nisem iz kamna. No, no. Prihajam! Sit gre! Oh, fantek je! To je repno. Punčka je! O, ljubica, srček, živijo, živijo! Sem stričit, ja, prav res. O, kako smo lepi! Prav res! Izrezana mamica! Se sreča. <laughs> O, oh, brez zamere, manj ne zamere, ti si pa lepega srca. Lepo je, da si spet tu sit. Vem, da zveni čudno, ampak pogrešal sem te stari. A škoda, da ni mojih treh tle. Lahko bi se igral. Heli! Gu, gu, gu. Prisegel sem si, da ne bom jokal. Jaz pa ne. Ah, ah, ah, ah. Čista sem pozabil, kako je biti del družine. Kaj praviš na to? Kaj pa, če bi jih mi dva imela? Hm. No, prav, družba, zdaj pa domov, gor. Kaj smo, družba? Od tod ste prišli. Pa je bil res lep dan. Pa ga, pa ga ponovimo kdaj? <laughs> Nisem prepričana. Ja, ja, ja, ker ste bili v uh, smrtni nevarnosti. Ne? <laughs> torej, tlebak pot konča. Brez tebe ne bi uspeli. To se razume, ja. ampak lepi časi minevajo. E, nismo sami, ne? <gasps> <gasps> Živijo, Rudi. Tukaj sem ti škrba sposil, a bi zoba nazaj. Volmiga pa pajsan, ulukna, no! Pazi, dojenčka! Ne skrbi, pojdi! Si se usral? Hop, sem že tukaj! Ah! Shit! Shit! Dejmo! No! Diego! Ujem jo! Najprej v lukno, pa še šripa za boj. Pazi zdaj! Let's! sreče prihodnjič, pacek. Ne bo ga dolg držal, pejmo! Počakajte, fanti! Hmm? Ah! Pridite, otroci, nekaj vam bom povedal, tukaj je svet za vas. In nekoč boste postali orjaški, grozljivi dinozaurusi. Kot vaša mama. No? In mama, pazi na najne otroke. dober mama, sit. Denki. Sem lahko varuška? Ja, pa jade. Dejno si sem počen. No, prav, bom premislil. Ja. Mm. Yes. Kar misliš? Kaj je to? Kaj bom počel brez rudija? Nič lažjega, pojdi z nami. Misliš na leda? Ah, na to sploh nisem pomislil. Tako dolgo sem že tu, da mi to ne odgovarja. Sploh ne vem, če bi lahko živel tam gor. No, poglej nas. A se ti mi zdimo normalen trop? gremo, pridi mala. Je vstal? Bak? Jaz moral. Ja. Veš kaj, ta svet bi moral ostati spodaj. Pazi na nje, tiger. Ukazuje samo bak. Skoč v gor! on vsi tukaj? Kje je car? Ne skrbi, Bak je šel nazaj. A bo preživel spode? A se hecaš? On je trd kot želot, bolj me skrbi za rudija. vse vem, da družinsko življenje ni zate, ampak no, kakorkoli se boš odločil. Ne bom očel, stari. Postala ovščina. Tukaj je. Ampak pripravil sem govor, vadil sem ga. Kako naj pokažem, da sem lahko tudi nežen, pa seveda tudi močan. Av! Hvala. <laughs> A, ah, kako hitro rastejo. Ja, ker poglej moje tri. Kot bi se včeraj zvalil, danes jih pa več ni. Vse so se sed. Ja, je bilo kar dela. Ha ha ha! Ja, briskica, dobrodošla v ledeni dobi. Hmm. like a like a boom, boom, boom, like a like a boom. It was a night like